Wolfram sindromearekin bizida ilune dufo aurten sartzen delarik programa berezi batean tratamendu entxegu baten zat, teletoneko antolatzaileek bi erri embasadore hautatu dituzte, dine leben eta ziburu. Erriaren jola zoin den eskatu diogu ziburuko den Jean-Michel Dirazari. Ebe da piskat erakustea erria mugitzen dela horren inguruan, bon, zaila zeren da hor... Eh, Eh, osasun kontestu berezionek programazio arindu eta konfinamenduarekin kompatiblea eh, proposatzea behar zen gaitu. Beraz, entzatuko gira ala ere mobilizazioa ja, mugituko ditugu erriko elkarte, lantegi, eskolak eta erakutsi eh, gure sustengua. Abenduaren bost eta seian beraz, zogeita mahoren ez telebistan saioa izango da, Franceskate publikoan, ilune du fota familia, Parisko platoan izango delarik, ziburutarek plazatik edo beste gunetatik parte hartuko dute telebista saioan. Istat giroa berotuko dugu ere gure egian eta izanen da hoja jeman bat telebista eta zuzenean egian eta hori eh, entzatuk gira zen polita ezatea. Dirua biltzea da helburu beraz, ikerketaren alde, haste buru berezi hau haintzin, ziburuko egiak jada sarean eman du diru biltze tresna bat, emaitzak jada egiteko gixan, Jamichel Dirazak autetxia. Be erriko etxeak ezartzen du uh, e, kutsa bat linean, hor, eta hori utziko dugu idekia urtahilaren oitameka arte, eta horien jendeak alko du ere dirua segitu, dirua ematen. Ziburuko egiaren zat beraz, teleto ona ez da asteburuko ekimena bakarrik izanen.